Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Սեպտեմբերի 23-ին Ստեփանակերտի Սայաթնովայի անվան երաժշտական քոլեջի դահլիճում տեղի է ունեցել Էրնեստո Բրավոյի եւ Կարեն Հակոբյանի համատեղ համերգը, որին ներկա էին նաեւ ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, ԼՂՀ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, մայրաքաղաքի երաժշտասեր հանրությունը։ Էրնեստո Բրավոն ծնվել է Սանտիագոյում։ Նա ժողովրդական եւ ռոմանտիկ երաժշտության ակտիվ ներկայացնողներից է։ Երգում է իսպաներեն եւ անգլերեն։ Բացի երգարվեստից, Էրնեստոն տիրապետում է նաեւ մի շարք նվագարանների, Չիլիի բնիկ ժողովուրդների երաժշտական գործիքների, չարանգո, գիտարի նման, պերկուսիա, թմբուկի նման, քուենա, փողային գործիք դուդուկի նմանատիպ, Հյուսիսային Ամերիկայի ժողովրդական երաժշտական գործիքների, ինչպես նաև գիտարի։ Այս պահին նրա կատարման փնչում է Չարանգոն, որով էլ բացվեց Արցախյան համերգը։ ամուսնահամագործակցում է ԱՄՆ-ի եւ Չիլիի ճանաչված երաժիշտների հետ տարբեր երաժշտական նախագծերի շրջանակում։ Նա մեծ ցանկություն ուներ Արցախի ժողովրդին ներկայացնելու իր արվեստը, եւ կինը հայուհի Աննա Հոլը, ով նաեւ երաժշտի պրոդյուսերն է, պատմեց թե ինչպես է իրականացվել արցախցի երաժշտասերներին իր արվեստով ներկայանալու գաղափարը։ Նոյեմբերին թե դեկտեմբերին Միացյալ Նահանգներում Վաշինգտոնում կոնգրեսում Արցախի անկախության տոնն էր նշվում եւ պարոն Աշոտ Ղուլյանը այնտեղ էր եւ Էրնեստո մտեցավ նրան եւ պատմեց ինչքան են նա սիրում ու գնահատում Արցախը որովհետեւ անցյալ տարի մենք եկել ենք Արցախ Էրնեստոյի հետ եւ Էրնեստոն կնքվել է այստեղ Արցախում Շուշիում Ղազանչեցոց եկեղեցում Տեր Անդրեասը կնքել է նրան այնտեղ եւ Էրնեստոն հենց որ պատմեց իր պատմությունը ու պատմեց որ ինքը երաժիշտ է ու ինքը մեծ ցանկություն ունի Արցախում Արցախի ժողովրդի համար ներկայացնի իր արվեստը։ Պարոն Աշոտ Ղուլյանը հravirեց նրան եւ ասեց անպայման մենք պետքա դա իրականացնենք եւ մենք սկսեցինք աշխատել Միացյալ Նահանգներում Լեռնային Ղարաբաղի կոնսուլի հետ, Ռոբերտ Ավիտեսյանի եւ Արամի հետ, եւ նրանք օգնեցին, նրանք մեզ դրեցին կոնտակտների հետ, մշակույթի նախարարության հետ եւ մենք այստեղ ենք այսօր։ Շատ հաճելի է, հետաքրքիր է իմանալ, որտեղ է այդ սիրո ակունքները դեպի Արցախ որտեղ փնտրել։ Ձեր հանդեպ սիրո մեջ թե։ Ոչ, ես չի ասի, որովհետև հենց Էրնեստոն Գալիսը Չիլիից, իրան կաթողիկ է եկեղեցու շահանապողներն էր, բայց իրանց ընտանիքում իրանց հայրը որոշել է իր երեք երեխային չկնքել եւ թողել իրանց դա այդ որոշումը, որ իրանք որոշեն որ կրոնն են ընտրում, կաթողիկ է, օրթոդոքս, ինչ լինի։ Եվ հենց որ Էրնեստոն հանդիպեց ինձ եւ իմացավ հայ կրոնի մասին, ինքը որ որոշեց, որ որը ինքը պետք է ընտրի ու կնքվի։ Եվ հետո մենք եկանք Արցախ եւ այդ ամեն ինչը եղավ։ Էրնեստոն կատակ ունի մեր ընտանիքում, դա միշտ ասվում է։ Հենց որ ես որոշեցի, որ ես կընկնվելու եմ Հայաստանում, Աննան ասեց. «Օ, հիմա բոլորը կմտածեն, որ դա իմ պատճառով է», բայց ոչ։ Էրնեստոն դա շատ երկար մտածել է ու ընտրել է։ Ոչ, դա իր ընտրությունն է։ Գիտի Արցախի Հայաստանի պատմությունը։ Անպայման, անպայման տեղյակ է եւ շատ աջակցում է, ուզում է օգնած լինի իր արվեստով երգով, իր ձայնով Արցախին, Արցախի գործին, որ Արցախը ճանաչվի մեր ընտանիքում, որտեղ մենք գնում ենք, ինքը առաջինը խոսում է Հայաստանից, հետո Արցախից, ոնց որ ինքը լրագիրը լինի, պատմի Հայաստանի եւ Արցախի, ինչքան չքնաղ է Արցախը, ինչքան չքնաղ է Արցախի ժողովուրդը ու եթե գախնիկ չէ ինչպես է հանդիպել։ Մենք հանդիպել ենք իր համերգին <laughs> Վաշինգտոնում, այդպես հանդիպել ենք։ Դուք Հայաստանից եք գնացել։ Այո, այո, ես գնացել եմ Հայաստան Հայաստանից։ Որ թվականին 12 տարուց ավել արդեն այնտեղ եմ մնացում։ Ոչ են ցուրտ ու մութ տարիների։ Ոչ, ոչ, ավելի ուշ, 2003 թվականին։ Yo no tengo lugar si yo no tengo Կարեն Հակոբյանը ծնվել է Երևանում 1961 թվականին։ Նա ոչ միայն նվագում, այլև պատրաստում է փողային տարբեր գործիքներ, եւ նրա մեծագույն ցանկությունն է պահպանել, փոխանցել, զարգացնել եւ ցույց տալ հայկական նվագարանների ձայնային եւ տոնային հնարավորություններն ամբողջ աշխարհին։ Անդրադառնալով Էրնեստո Բրավոյի եւ Կարեն Հակոբյանի համագործակցությանը, Աննան ասաց. Էրնեստոն մնակում է Միացյալ Նահանգներում 21 տարուց ավել։ Էրնեստոն եւ Կարենը պատրաստել են այս համերգային ծրագիրը, որովհետեւ Էրնեստոն շտոյից մտածում էր, որ ընդգրկեր Արցախ հայկական եւ իսպանական իրան ժողովրդական երգերը միասին ու միած չքնավ շատ գեղեցիկ բան հաստատվել։ Էրնեստոն շատ աշխատել է, իհարկե իմ օգնությամբ ու մեր ընկերների օգնությամբ, ընտրությունը, ամեն ինչը ու իմ կարծիքով շատ լավ է ստացվում այդ ամեն ինչը։ Կարենը օգնում օգնում է, որ ինքը ավելի շատ ինֆորմացիա ունենա դրա մասին։ Էրնեստոնը շատ կարդում է, ուզում է ուսումնասիրել ու իմանալ։ Ես դու մեասեսու Յոբոսու Նոստալակիե Էրնեստոն զայնագրել է Անդյան հիշողություններ զայնասկավառակը, որում իր հայրենիքի բնիկ ժողովուրդների գործիքների հնչյունները համադրել է ժամանակակից մեղեդիներով։ Արցախյան համերգի երկացանկում ընտրված էին անգլերեն, իսպաներեն երգեր եւ գործիքային կատարումներ։ Իհարկե նաեւ անակնկալ մատուցեց ներկաներին կատարելով հայկական ժողովրդական սարերի հովին մեռնեմ եւ կոմիտասի երաս երգերը։ Mi anus sa Será Lord. Չիլիացի երաժիշտը դիմելով հանդիսատեսին մանրամասնեց Հայաստանի ու հայ ժողովրդի հանդեպ իր սիրո ակունքների մասին։ Նրա խոսքով, երբ ինքը կարդում էր Աստվածաշնչի այն հատվածը, որտեղ խոսվում է Նոյի մասին, մտածեց, որ ամենալավ բանն իր կյանքում, որ կարող է անել, դա Նոյի երկրում կնքվելն է, եւ այդպես էլ արեց ինքն իրեն հայերից չի տարբերում, եւ հայկական եկեղեցում կնքվելն էլ իր հարցազրույցներից մեկում շատ հետաքրքիր է մեկնաբանել, ասելով. «Իմ մկրտությամբ ես ցանկացա հայերի թիվն ավելացնել մեկով, վերադարձնելու համար հայոց ցեղասպանության ժամանակ գործված 1.5 միլիոն հայերից մեկին»։ Միգուցե մի հայ էլ մի օր իրեն չիլիացի համարի, ու դրանով մեր ժողովուրդներն ավելի մերձենան հայերն առաջին քրիստոնյաներն են, եւ իմ հայկական գնունքով ես ավելի մտեցա Քրիստոսին։ Համերգին ներկա էր նաև Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու քահանա Տեր Անդրեասը, ով մկրտել է նրան։ Էրնեստոն նրան նվիրեց շնորհակալ եմ կյանք երգը, որն այս պահին հնչում է մեր եթերում։ Շնորհակալ եմ կյանք, բարգեված բազում շնորհների համար այն պայծառ զույգ աչքերի համար, որոնք անթերի տարբերակում են սևը սպիտակից եւ նշмарում աստղային հատակն անհուն երկնքի հոց բազմության մեջ գտնում միակին իմ սիրելիին։ Chubasco, la voz también. ապրելով ԱՄՆ-ում երկիչը խոստովանեց, որ ինքը շատ լավ է հասկանում ինչ է նշանակում կարոտ հայրենիքի հանդեպ։ Նա ասաց, որ ինքը շատ հայ ընկերներ ունի Ամերիկայում, որոնց այդ շփումը հաճելի պահեր է ապարգևում իրեն։ Նա նշեց, որ Չիլիում 600 հայ կա եւ իրեն միշտ զարմացրել է նրանց համախմբվածությունը։ Երաժշտությունը թարգմանության կարիք չունի, այն միջազգային լեզու է, համոզված է երկիչը։ Դրա վկայությունն այս երկն է, որը հայ հանդիսատեսը դիմավորեց ծափերով։ Sing along. Արվեստն շատ բարձր է գնահատում հայ երաժշտին, ասելով, որ իդեմս Կարեն Հակոբյանի Հայաստանը գանձ ունի, որ նրա պատրաստած նվագարաններով են նվագում աշխարհահռչակ շատ երաժիշտներ, սկսած Ջիվան Գասպարյանից։ Իմ զրուցակիցը Կարեն Հակոբյանն է։ Ներկայացին որպես ժողովրդական գործիքների վարպետ, դուք պատրաստում եք թե տիրապետում եք այդ գործիքներին։ Եվ նա, եւ նա։ Պատրաստում եմ, տիրապետում եմ եւ աշխատում եմ զարգացնում ավելի մտորներ ձեր մասին, ներկային գործունեությունների, համագործակցության մասին։ Էրնեստո Բրավոյի հետ եմ հիմա համագործակցում, որոշել ենք ավելի ընդլայնենք մեր ծրագիրը։ Բացի դա, գործիքներ եմ պատրաստում մեր ժողովրդական փողային նվագարանները դուդուկ, շվի, պկու, պարկապզուկ։ Այսօր ինչ գործիքներ նվագեցիք օգտագործել։ Դուդուկ, շվի եւ պկու։ Ինչ նպատակ ունի այս համագործակցությունը։ Կարելի ասել նաև հայկական ժողովրդական գործիքների քարոզ։ Այո, եւ դա եւ մենք նպատակ ունենք բազմազգ երաժիշտների միջոցով աֆրիկացիներ, ճապոնացիներ, լատինական ամերիկայի երաժիշտներ եւ հայերը համագործակցենք, ստեղծենք մի խումբ որը ինձ թվում է ավելի կնպաստի մեր հայկական ժողովրդական գործիքները աշխարհին ներկայացնելու համար։ Որպես երաժիշտ conmigo conmigo se seco. La viva que fue anima dell'organo Մեծ զրույցում Էրնեստո Բրավոն ասաց, որ սիրը հարված է հայկական մշակույթին եւ ֆոլկ երաժշտությանը, որոնք նաեւ իրենն է համարում։ Մեր հարցին Բրավոն մականուն է թե իրապես այդպես է կոչվում, նա պատասխանեց. Believe it, it is bravo. My last name. Հավատացեք, դա իմ իսկական ազգանունն է։ Yes, it had to happen. But like Դա uh, այդպես է ստացվել։ one time I was talking to Ters Andreas. Մի անգամ ես խոսում էի Տեր Անդրեասի հետ, If I had this gift, is to give it to people. եւ եթե ես ունեմ այս տաղանդը, ես ուզում եմ այս տաղանդը տալ մարդկանց։ So I'm very happy to have happened here tonight with um, Karen Hakobian Ես շատ ուրախ եմ, որ ես այստեղ եմ այսօր Կարենի հետ and with each of you guys coming here tonight. եւ ձեր կոմպոզիտորի հետ, որ դուք եկաք, ես մասնակցեցիք եւ օգնեցիք։ Իր խոսքով հայ կոմպոզիտորներից նախընտրում է Կոմիտասին, ապա հավելեց. The music I do play is coming uh, from so far, but I'm looking forward to join with Armenian and, and exposing this music all over the world as much I can help it from my heart and I, as much I can enjoy this music too. Ես գալիս եմ շատ հերոից ու ես մեծ ցանկություն ունեմ միացնել հայկական ու իմ երաժշտությունը, իմ արվեստը եւ ներկայացնել դա աշխարհին ինչքան հնարավոր է։ Ինչպես է ընտրում երկացանքը։ Մեղեդին է գրավում թե տեքստը եւ այսօր իմ տեքստերով երգեր հնչեցին։ Good question. Շատ լավ հարց է. I was in a barbecue back in in the United States. Yes, հորվացի մասնակցում with a group of Armenian friends. American ցանագներում հայ ընկերների հետ. <laughs> And we they know uh, about my intention to learn a song. Եվ նրան գիտեին, որ ես ուզում եմ հայերեն ինչ-որ երգ սովորել։ And they start uh, playing on the iPod or the Եվ նրան հեռախոսով YouTube-ով սկսեցին անել երգեր ու ասել, լսի սա, լսի սա։ And listen many and I say Sareri, I love Sareri. Ես ընտրեցի Սարերի։ Ներքո կուպլետ ամենասովորը, որտեղ դժվար է համար։ Էդ էր ընտրել ինքը։ Այսինքն մեղեդին գրավեց, որ ինքը սովորեց տեստ, այո։ Ես հենց որ իմացա խոսքերը ավելի սիրահարվեցի, ավելի հավանեցի։ կազմում երկացանկը հարցին նա պատասխանեց, որ ընտրում է այնպիսի երկեր, որոնք հարմար են իր ձայնին։ Երկեր չի գրում, բայց երաժշտություն գրում է։ Նաև հավելեց, որ պատրաստ է համագործակցության եւ բաց է ցանկացած երաժշտական նախագծերի համար։ Ա Oh Նկատիպ կատարումներով երկիչը հաճելի պահեր բարգևեց ներկաներին։ Ծանոթ ու անծանոթ երկերի անչափ նուրբ զգացմունքային մեկնաբանություններ էին դրանք, որոնք երբեմն խրոխտ շեշտեր էին ստանում հատկապես երբ երկում էր Չիլիի ազգային հերոս Չէ Գևարայի մասին։ Հանրահայտ ու սիրված Բեսամե Մուչո համբուրիր ինձ ջերմորեն երգը եւս ընչեց նրա կատարմամբ։ Տխուրիր ինձ ջերմորեն եւ այնքան կրքոտ, կարծես գիշերն այս գեղեցիկ, վերջինն է մեր կյանքում։ Համբուրիր ինձ ջերմորեն, դողում է սիրտս բաշանման մտքից, մեզ անվերադարձ կորցնելու երկյուղից։ Yo estaré muy lejos, muy lejos. forget me. Ձեզ հետ անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է սեպտեմբերի 26-ը հայ դասական երաժշտության հիմնադիր երկհան երկիչ երաժշտագետ մանկավարժ Կոմիտաս վարդապետի ծննդյան օրն էր։ Հանճարեղ կոմպոզիտորին այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք թերթելով նրա նամականին, ինչն ամենահավաստի աղբյուրն է երաժշտի կյանքին ու գործին ծանոթանալու համար ձեր ունկնդրությանն ենք առաջարկում Գևորգյան Ջեմարանի տեսուչ Կարապետ Կոստանյանին 1897 թվականի հունվարի 15-ին Բերլինից գրած նամակը։ Մեծապատիվ բարոն Կարապետ Կոստանյան Հարգո տեր Վաղուց էի ստացել ձեր նամակը, բայց հիվանդությանս պատճառով երկու շաբաթ սաստիկ ջերմով բռնվեցա եւ ստիպողական պարապմունքներիցս մի փոքր ժամանակ իսկ կորզել չկարողացա պատասխանն անմիջապես գրելու համար։ Անկողնից նոր էի ոդքի ելել, երբ ստացա ձեր նոր տարիս շնորհավորող տոմսը։ Հիրավի նոր տարի է ինձ ուսման վայրում գտնվելը։ Իմ տոներն եւս լայնածավալ երաժշտական աշխարհի բազմազան երկերի մեջն են տոնվում։ Յուրաքանչյուր ժամն ու րոպեն աչքիս առաջ բարձում են մի ապագա տեսարան՝ լիուլի անսպար գործունեության հոգացությամբ։ Ձեր խրախուսական նամակը, որպիսիներին միշտ կարոտ եմ բանդախտությանս օրերում, քաչալերեց եւ ուժ տվեց ինձ գոնե կա մեկը, որը կարող է դիտելու եւ գնահատելու քանի խորունգն է մտնում երաժշտական ծիծաղացին ծովի մեջ, նույնքան պնդվում է համոզմունքս, թե մեր եւ ժողովրդական եւ եկեղեցական աննման ու վեհ եղանակները, որոնք քույր եղբայր են շատ վաղուց, ապագայում նույնպես օտարների համար ուսումնասիրության աղբյուր պետք է դառնա, որովհետեւ արմատը շատ խորն հնություն է տանում հասցնում, ինչև հայի ցակումը, այնտեղ նորանից անբաժան ծլում եւ նորահետ է մեզ հասնում։ Ուսուցչապետս միշտ կրկնում է. Դուք ստեղծել եք երաժշտական ազնիվ եւ ինքնուրույն ոճ, որ կարմիր գծի պես ձեր ամբողջ գրվածքների եւ շարադրությանց մեջ պայծառ անց է կենում։ Այդ ոճը ես անվանում եմ հայկական ոճ, ասում է, որովհետև մեր երաժշտական ցանոթ աշխարհի համար նորություն է։ Մեր ազգային հին երկերին ազգային եղանակ հարմարեցնելու միտքն իմ մեջ եւս ցակել էր, եւ այդ գլուխ կարող է գալ, բայց շարականի եղանակների եւ բանաստեղծության տաղաչափական եւ շեշտական կանոնները բարձվելուց հետո, որովհետեւ որովհետեւ եղանակների շեշտադրությունը գրեթե չեն համաձայնում լեզվի արդի շեշտադրության կանոններին եւ գործածության Ինձ թվում է, թե նախնիկ այլ կերպ են շեշտադրություն ունեցել։ Հնագույն եւ հեղինակներն անհայտ շարականների տաղաչափությունը շատ հետաքրքրական է, որ բավական բարձեցավ ինձ համար, որովհետեւ երաժշտական շեշտադրությունը պահված է Երևում, որին կիցը եւ լեզվին։ Սիրո քոհուրը հաջողեցավ երկելու, թե դժվարացան։ Շատ կցանկայի այս անգամ շարականից մի նմուշ ուղարկել քարաձայնած տեսնելու, թե ինչպիսի զգացմունքներ արտազեղել կարող են մեր երկնանավակ շարականների մեղեդիկը։ Բայց այս դեպքում զգուշությունն ավելի լավ համարելով չուղարկեցի, վախեցա միգուցե լավ չերքեն եւ բանը խանգարեն դորանով։ Ոստի լավ համարեցի այսքանը գրել, որ ինչքան կարելի է մեղմաձայն երկեցողության ընտելացնեն աշակերտներին։ Միշտ միջակ ձայնով երկելու սովորություն ունեն։ Այդ բոլորը շատ լավ բայց ես չափազանց նեղվում եմ ապրոստի կողմից։ Հաճախ տկարանում եմ, սնունդս ոչինչ է, զբաղմունքներս շատ, մաշվել ու կմախք եմ դարձել։ Կարծեմ վերջս այդ պիսով կորուստ կլինի։ Շնորհակալ եմ։ Անցյալ անգամ վաստացած 100 մանեթը բարդկերիս մեծամասնությունը ճնճեց։ Այս ամպիտան առարկան էլ չափազանց շատ է գնահատվում, որպես եւ մյուս գեղարվեստական ճյուղերը շատ անգամ սնունդս եմ կտրում, որ ուսմանս փող հասցնեմ, բայց Կարապետ հայր Սուրբն էլ անցյալները գրել էր տղայոց, թե կոմիտասն էլ այնտեղից է հարայ տալիս, իզուր չէ դիմում Մանթաշյանցին եւ այլն։ Միթե չէ իմանում, որ սկզբում դեռ 400 մանեթ էր ուզում միայն տալ, միայն աներեսությամբ կարողացա 600-ի վճիրը ստանալ։ Է, Երանի անցած ժամանակներին գոնե մարդիկ կարողանում էին խաղաղասիրտ ուսումով զբաղվել լավ է լռելը։ Մի փոքրիկ հոդված եմ ուղարկում Արարատի համար, եթե արժանի դատվի, թող տպվեն։ Վաղուց խնդրել եմ Կարապետ Վարդապետից, որ աշակերտներից մեկին զգուշությամբ Սամվել անեցուց արտագրել տա նոտրագիվ գիտելիքներ ձայների եւ երգերի մասին Սուրբ Էջմիածնի ծերագրերի մատենադարանից համար 1700, բայց ցարտ չեմ ստացել։ Խնդրեմ հիշեցրեք։ Տպարանում կամ վեհարանում կարծեմ ստանում են արևելք լրագիրը։ Շատ պարտավորեցրած կլինեի, եթե 1896 թվի 5600 համարը մի կերպ ինձ ուղարկել տայիք։ Շատ անհրաժեշտ է։ Այսքան։ Բոլոր ուսուցիչներին եւ Սուրբ հարց ողջունեցեք իմ կողմից։ Առանձնակի հարգարժան տիկին տիրուհուն, հարգանացս հավաստիքը հայտնեցեք, սրտով ուրախ եմ, որ ինձ չեք մոռանում։ Ձեզ եւս ցաներ օրերում, ցաներ գործերի մեջ քաջողջություն եւ հաջողություն մաղթելով մնա միշտ աղոթարար, խոնար ծառա, կոմիտաս վարդապետ։ Ձերուն կնդրությանը ներկայացրինք Գևորգյան Ջեմարանի տեսուչ Կարապետ Կոստանյանին հղած Կոմիտասի նամակներից մեկը գրված 1897 թվականին Բերլինում, որտեղ մեկնել էր երիտասարդ երաժիշտը իր տաղանդը մշակելու համար։ Այս հաղորդաժամի համար այսքանն էինք նախատեսել։ Անդրադարձի օրվա թողարկումը պատրաստել էր եւ արեց խմբագիր Միլանե Միլունյանը, մոնտաժը Դարիկ Ովոսկանյանի, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը։